أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناكم زاهر الله تبارك وتعالى ne smo salavat na poslanika, ali i salatu wasalam, u časnom porodcu i one koji smijede ovaj put do sudnjega dana. Žene, ili ćete šutat, ili ćete vaziti. Imate, znači, izbor da vi vazite ili da šutite. Svima nam treba znanja tako da mi smo spremni da naučimo ako imate šta novo pomet Jučer smo kazali da iman kod muslimana raste i opada. I naveli smo i neke od razumskih dokaza i neke od znači tradicionalnih dokaza iz Korana. Samim tim kad razumijemo da iman raste i to ima potvrde u Koranu i sunnetu, odmah znači suprotno od toga razumijemo da i opada kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, a hadis je zabilježio Ebu Horera prenosi ga, a bilježi ga imam i Ahmed, kaže poslanik alaih salatu wasalam, innal mu'mine idha eznebe kanet nuktete sauda fi kalbihi. Kaže, mu'min kada učini nekakav grije, to učini jednu malu tačkicu crnu na njegovom srcu. Kaže, fa in tabe, wa neza wa stagfara, sakale kalbehu. Pa ako se pokaje i učini istigfar Allahu tabarake wa ta'ala, očisti se to, jeli, sa njegovog sa njegovog srca. Wa in zade, zadet hatta jalu kalbuhu zalike arin. A ako nastavi sa griješenjem, onda se povećava broj ti jeli crni tačkica, dok god njegovo srce znači ne bude skroz crno. Jer Allah Želešanuhu govori da nečija srca je učinio pečećenim. Hatem Allahu ala kulubihim, wa ala sema'ihim, wa ala abusarihim. Allah je zapečetio njihova srca i njihove uši i njihove oči. Zbog čega? Zbog kufra kojega su konstantno činili. Znači ti grijesi koji su konstantni bili, oni dovedu čovjeka u takvu poziciju da mu Allah tabareke wa ta'ala zapečati njegovo srce da on nakon toga kada mu govoriš nešto od dobrih stvari, on njegovo srce ne prima, njegove uši to više ne mogu čuti, niti oči mogu to zapaziti. I zbog toga se vjernik mora čuvati mali grijeha. Kad kaže mali grijeha, oni su u očima vjernika veliki grijesi. U smislu da, kako kaže jedan od Selefa, od Ashaba, kaže, čudim se vama. Vi neke grijehe smatrate malim. I u vašim očima su mali. A mi smo i u vrijeme poslanika, ali i salatu wasalam, smatrali od dijela koja će nas upropastiti. Koja će nas upropastiti. I vi ste vidjeli kako je virus mal. On uđe, virus gripe, virus bilo kakve zaraze, i odjednom tako mal virus, virus, a ti tako jak, ali odjednom taj tebe virus fino prevali na kauč i ne dati maknuti. Oborite skroz. E tako i grijesi umaraju čovjeka. I zato kaže Abdullah ibn Mubarak, kada bi god učinio grije prema Allahu tabareke u ta'ala, odmah bi to osjetio. A ako ne osjetim taj grije kod sebe, osjetim ga kod svoje žene ili kod svoje jahalice. I čim vidio da žena ne sluša dobro, ili je ona negdje neka aferin popila grije, ili se ti negdje zgriješio. Isto tako, ako jahalica ne, ne sluša dobro, ako neće ovaj volno 72 da upali na vrijeme, nešto se zgriješio. Ili ga nisi na halal način kupio, ili se malo umislio da ne ideš više po zemlji, znači nešto ima što je utjecalo znači na taj poremećaj koji se, koji se desio. I zbog toga treba raditi na činjenju konstantno dobrih dijela da se iman konstantno povećava. I juče smo kazali da nema, što mi često čujemo, kaže, on stagnira. Nema stagnacije. Znači, ili napredujemo, ili nazadujemo. U svakom pogledu. Pa i godine nisu stale. Vidjeli smo kako svaki dan smo bliži izmaku našeg broja dana i godina na ovom svijetu. Tako i iman, on ne stoji nego on raste dobrim dijelima, a opada znači griješenje. I zbog toga ove stvari koje mi, draga braćo i poštovane sestre, govorimo, ovo ste vi, Allah samo zna koliko puta čuli. I možda nisam ja taj koji mogu to najbolje objasniti, ali mi vidimo da je potreba ovim stvarima konstantno se govori. Zašto? Zato što mi vidimo da onaj treći dio imana, i ono treće, onaj treće načelo, ono imana smo kazali, rad naših dijela, da često ne rade organi kako trebaju. Pa mi u to gledamo. Mi gledamo šta rade ruke i noge. Šta rade pokreti kod čovjeka. To jeste, njegova dijela gledamo i vidimo da on često, znači, taj musliman današnjice, sebe negira, govori jedno, a drugo, a drugo, drugo radi. Znači, nema sporazuma između njegovog etikada, njegovog vjerovanja i njegovog govora, neka ga često, znači njegova djela, negiraju u tom njegovom životu njegovom, znači, postupku. I zbog toga je potrebno puno govoriti o akidi, o tom samom vjerovanju, jer se mi upravo zbog toga izdižemo iznad ostalih ljudi. Jer Allah te barake o ta'ala kaže, jerfa illahu ledina amenu minkum. Allah uzdiže među vama one koji vjeruju. I zato vjernik nikad nije ponižen. S te strane on je uvijek sebe gleda da je iznad ostali i jadi se onima koji nisu na pravom putu. Ili sažaljava. Ali nikada nema taj kompleks nekakvog ovaj, manje vrijednosti. Vjernik uvijek treba da ima ponos. Da on više vrijedi i zato je, braćo, bolji vjerni koji je jednom u životu proučio Fatihu nego kjater koji je podijelio sav dunjaluk. To se ne može nikako porediti. Jer ova je bar jednom rekao Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A ovaj nije nikada. I zbog toga ne mogu se ravnati znači stanovnici imana i stanovnici kufra. To je razlika drastična razlika kao i nebo i zemlje. Sad ćemo prijeći na govor o stvarima koje mogu zanegirati naš iman. A kazali smo da kad kažemo iman, onda tu spada i islam, i ihsan, i takvaluk, i sabur, i namaz, i javna i tajna djela. Znači, kada dođe riječ sama iman, onda ona sve poduhvata. Isto tako, kada dođe sama riječ islam, ona podrazumijeva i iman, i ihsan, i sav islam je ono što prakticiramo. Isto tako kada dođe riječ ihsan, ona podrazumijeva i ove druge dvije riječi. Međutim, kada dođu zajedno, onda svaka ima svoje, svoje značenje. Prva stvar, braćo, koja može dovesti u pitanje naš iman, jeste da nijećemo bilo šta od robobijeta. Da nijećemo bilo šta ono što je svojstveno Allahu tabareke wa ta'ala. Da je on onaj koji stvara, da je on onaj koji uređuje, da je on onaj koji određuje, da je on onaj koji upravlja nebesima i zemljom. Znači bilo šta od negiranja teohidu rububijeta, to jeste potpune vjere, dovodi u pitanje da negira naš iman i poništava i poništava naš iman. Kako kaže Allah dželle veala, ala: "Wa qalu ma حياتنا illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma الا illa illa Kaže govore oni koji znači negiraju rububijet. Od ovoga života nema ništa nego život i smrt. Tako kažu nevjernici živimo i umrijećemo, postaćemo kosti i nakon toga kaže, to će samo usmrti jednog dana ili jedne godine, a kaže, oni o tome nemaju znanja, kaže, oni, oni samo se drže jedne obmazne, u stvari jedne obmane. Oni su znači obmanuti po ovome pitanju. I zato kafir je zaista obmanut. Jer on, zato Allah žele ala kaže Efe hasibtum ennema halaknakum abeta u ennekum ilajna la Zar mislite da smo vas bez razloga stvorili i da se nama nećete vratiti? Znači, vjednik zna i priznaje Allahu te bareke tala da je on onaj koji mu je dao svrhu boravka na ovome svijetu i da je Allah te bareke tala onaj koji ga stvorio i koji je sve ovo lijepo uredio. I zato mi vjernici Allaha dželevala priznajemo na svakom koraku. Pa ćemo ući u namaz sa riječima Allahu ekbar. Allah je najveći. Počet ćemo ezan sa riječima Allahu ekbar. I počet ćemo mnoge ibadete sa priznavanjem ili slavljenjem ili zahvalom Allahu Tebareke wa ta'ala. Zašto? Zato što imamo iman zato što želimo sačuvati taj svoj iman. Druga stvar koja može dovesti u pitanje naš iman jeste braćo oholost. Da se čovjek oholi prema Allahu bareke ve to jeste da izbjegava ibadete Allahu tebareke ve taala iz oholosti. Tu imamo primjer Iblisa, blisa ali. On nije rekao nema Allaha, on nije ovaj prvi iman nije porušio. On je priznao Allaha Žešanu i kaže, moj gospodaru, daj mi vremena i šta ja znam, moli Allaha Žešanu, upućuje mu dove, ali je problem bio kod al istikvara, kod oholosti. On je znači ohol bio, prema Allahu Tebareke Kevotala, počeo je da se izvrgava. Pa ga je Allah te tada zbog toga prokleo. I zbog toga vjernik ne smije ni jedan propis dovesti u pitanje. Da kaže to nije za ovo vrijeme jer ja to neću da shvatim. Nego čovjek može da kaže ja ne znam ili ja sam slab, molim Allaha Želešanu da ne ustabili. Ja ne znam, nije problem da te naučimo, ja sam slab, hrančemo te imanom dok te ne ojačamo, da budeš jak i da možeš to i da možeš to podnijeti. Jer Allah žele ala kaže فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, nagradit ćemo im i povećat ćemo im blagodat. U jezidom im fadli. Daćemo im fadl u svakom, jel tako, pogledu. A oni koji se budu oholili, kaznit ćemo i žestokom kaznom. I neće naći kod Allaha Đelešanu ni prijatelja, ni pomagača. Ni zaštitnika, ni pomagača. I zbog toga, onaj ko se bude oholio, Izgubio je Allaha tabareke wa ta'ala kao prijatelja, kao pomagača. A onaj ko bude, onaj ko bude, znači, ponizan pred Allahom dželevala, Allah žele mu se stavlja na spolaganje da ga on zaštiti. I zato kaže poslanik ali salatu wasalam, men tawaba alillahi rafa'a. Onaj ko bude ponizan Allaha radi, Allah će ga uzdići. I ko se god ponizi Allaha radi, izbjegava kod sebe oholost, Allah Allah će ga uzdići. Neki ljudi svojim nekakvim gestovima žele da se promovišu i žele da se dokažu, ali im Allah ne da. A neki ljudi koji su iskreni u ima Allaha te wa ta'ala i ne da se puno za njih, ali oni se i se drža. I vi znate među ashabima, ashab koji se zvao ne nepoznat, neugledan, čak je imao i jeli, fizičku mahanu, to jeste nije bio lijep, ali je ušao u historiju kao poznat ashab. Do te mjere da je poslanik Ali Salatu Islam kada ga našao na poprištu bitke leži kao šehid i oko njega sedam mušnika, spustio se prema njemu i kazao, ja žulebib ena minke o ente minni, o ja sam o tebe, Znači, meni dolikuje da ja budem od tebe, iako si ti, jeli, nepoznat, neugledan, siromašan i tako dalje, i tako dalje, a ti si od mene. Pa ga je Allah dželevala uzdigao da je postao poznat i mi čuli on tako za biba. Treći, braćo, šart, ili treća stvar koja može ugroziti naš iman i jeli, negirati ga, jeste stvar o kojoj smo govorili, a to je širk. Širk u ibadetima. Jer smo kazali da čovjek mora priznati rububijet, ali može doći druga opasnost, a to je širk o ibadetima. Da čovjek mimo Allaha dželevala poklanja nekome drugom ibadete svoje znači obrede koje obavlja da nekom je drugom poklanja ima Allaha tebareke wa ta'ala. I vi znate da i kod nas ima puno džahilijeta, da ljudi jeli, poklanjaju i badate nekom je drugom, da prinose žrtvu nekom drugom, da traže od kabura nekakvog, da traže od neki jeli stvorenja da im pomognu, a to su stvorenja koja niti mogu pomoći, niti mogu odmoći. I koje god išao srednjom Bosnom primijetio, on je tamo ona turbeta kod travnika, kako oni ludi o zaštitu trebaju da polože, kako studenti koji hoće da prođu na ispitima, kako cure koje hoće da se jeli, udaju što bolje, kako momci koji hoće da se ožene, kako putnici koji imaju dug put žele da sretno dođu do svoga cilja, staju pored tih kaburova, pored tih turbeta i ubacuju unutra pare i tako skrušeno tako znači sa nekakvom pažnjom pridaju jeli, ibadet tom kamenu, misleći da će im on pomoći kod Allaha te bareke Znači ovo je širk o ibadetima. I ova stvar negira čovjekov iman. Ja sam vidio čovjek parkira kamion onaj sa 20 metara, ne može nikako ga parkirati. Nema gdje stati. On je zakrčio sam put on mora ubaciti nešto vjerovatno, goni nema uredne papire, pa valja to dotjera do određenog cilja, pa da on ubaci u taj stan, da ubaci u to turbe, kako bi ga to turbe pomoglo vjerovatno po nekakvoj njegovoj logiki i njegovom ubjeđenju, njegovom imanu, da on dođe do svoga, do svoga cilja. A u to smo mi govorili sve one jele žažbine koje upadaju, ovaj, koje negiraju čovjekov iman Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ويعبدون من دون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله kažu obožavaju nešto mimo Allaha Želešanu, a to im ne može ni nauditi, niti kakvu korist priuštiti. Kaže, ovo su naši posrednici kod Allaha Želešanu. Kul, kul etunebbi'un Allahe bima la ja'lamun. Kaže, zar hoćete da obavijestite Allaha kao da on ne zna o tome? Kako da znači, oni uzimaju ova kamenja i ova ove grahove i ostale stvari kao posrednike do Allaha te bareke Što je to širk u to nima sumnje. I zbog toga čovjek u ibadetima može da počini pogrešan ibadet i da to poništi njegov iman. Sljedeća stvar koja nam može narušiti, draga braće i poštovane sestre, iman jeste nijekanje bilo čega što je potvrdio Allah tabareke wa ta'ala ili njegov poslanik ali salatu wasalam od Allahu i sifeta od stvari koje su gaib i tome je slično. Znači ono što kaže neko od našeg naroda niko se otuda nije vratio Drugim riječima ne treba u to vjerovati. Znači to je džeh, to je znači negiranje gajba. Negiranje tog tajnog svijeta o kome nas je Allah žele vahala obavijestio preko Kur'ana i sunneta. I zbog toga takva stvar, ako čovjek to zagovara i govori o tome, to mu nijeće njegov iman. A pa kad kažemo ima, rekli smo to je islam i sve ono što sadrži, sadrži ova riječ. I zbog toga treba upozoravati ljude i treba upozoravati sebe da se čuvaju da insan vjeruje i priznaje sve ono što je Allah te bareke ta'ala kazao o sebi ili kazao o stvarima gajba da se u to vjeruje i da oko toga nema polemisanja. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ sejzeune ma kanu ja'malun. Allahu pripadaju lijepa imena, pa ga tako dozivajte. Neka se pripaze oni koji nijeću njegova imena, bit će nagrađeni onako kako jeli Allahu dželevala prigovaraju, to jeste, bit će kažnjeni. Zbog toga čovjek mora da vodi računa, znači da ne nijeće ništa što je došlo u Allahove knjigi ili sunetu poslanika, ali salatu Bez obzira da li to mogao u datom momentu razumjeti ili ne mogao razumjeti. Znači, ako je takav okum onda treba da se sati pokori i da kaže ja to priznajem, jer je to došlo od onoga koji je objavljuje objavu iza sedam nebesa. I da oko toga ne polemiše. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الرُّسُلُ مِنْ, قبل, من قبلهم. Kaže, ako te budu u laž ugonili, ugonili, pa ugonili su i u laž one poslanike koji su bili prije njih. Jer često, vi znate, poslanik ali sam kad se je pojavio, na svaki način su pokušali da ga ulažu teraju. Pa daj kaže da je on pjesnik, pa daj kaže da je on lud, pa da je on vraćar, pa da je on ovakav i nakav. Zašto? Samo da bi se Odratili ljudi od istine. I tu ostaje do sudnjega dana. I danas ti počneš s nekim razgovarati lijepo o islamu, kaže sve u redu, ali ti nisi u okviru t, t, t, i tako dalje. Nabrojiti neku organizaciju koju nisi, žaba što ti njemu kažeš, pa evo u Koranu ima to, evo u sunnetu ima to, znači zbog nadjevanja ružnih imena ili imena koja jer su na ljudima, ljudi znači onda imaju jedan jaz između nas i njih i teško je doći do njih. I to će raditi neprijatelj Islama do kijameta. Uvijek će tražiti metoda kako da odvoje istinu od ljudi, da ona ne dođe do ljudi. Jer ako dođe istina, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Reci dolazi istina, a nestaje laž. Zaista laž mora nestati. I zbog toga se oni, a kad je ovo poslanik dobio ovaj ajet? Kad je ulazio u Meku. Kad je čistio one jeli umire, tad je objavljen ovaj ajet. Što znači, kada bi danas bila mogućnost da mi imamo slobodu i da dođemo do ljudi, to je s jedne strane, a ovo je drugo što mi nećemo. Mi smo neku noć sjedili u jednom finom sjelu i govorili kako trebamo postati naše ljude da, da je Ramazan, da ih trebamo činiti dave, da ih pozivamo, da ih upozoravamo, sve je to ostalo samo da priči. Čića, mića, gotova je priča i popijemo čaj, ajmo kući. Tako i kod nas. Ovdje braća mašala oštampala neki kad gledam ja, on se fuljaju po čoškojima. nema nekoga ko bi to ošao od vrata do vrata, još je ovdje to tako izvodljivo, u Bosni kad se približiš kuć, hoćete uku ujesti. Hoćete neko lopatom, ko si lopom, kakav, moraš pozvon da uručiš taj papir, ovdje ništa ne moraš. Ovdje samo mu proslijediš kao što svaki dan ti dolazi kamera oni novina i budaleština i ti proslijediš muji da je Ramazan nastupio. Pa možda mujo, jel, kaže, uh, vidi, nisam znao koji je dato stvarno, znači Ramazan došao. da i ja, ženo, bar jedan dan poslije, prvi, srednji i zadnji. Znači, pa da imamo u tome hajra. Znači, to je naš problem ovaj, u kome se danas nalazimo i zbog toga se mi ovako moramo čorvati kad smo sami zato što ne radimo vazifu koju nam je dao Allah tabareke wa ta'ala i njegov poslanik ali salatu wasalam. Zbog toga treba voditi računa, znači, da se ništa ne nijeće iz Allahove knjige. Ako se ne može neki propis shvatiti, da kažemo, objašnjavaj nam dok nam se srce ne smiri. Kao što su govorili, jeli, ashabi, poslaniku, ali salatu salam, evo imamo jedan telefon, mašala, ovaj, i još ćemo jedan samo znači problem koji može ugroziti našu, našu Nitko Niko ne smije znači priznat kome zvoni. Ne volimo mi davat, ha? Ali Allah nas otkrije, vidiš. E, idemo još jedan znači problem koji nam može pokvariti naše vjerovanje. Sljedeći, braćo, problem jeste da ne smijemo u laž ugoditi poslanika, ali salatu wasalam. Šta je god došlo sunneta, moramo prihvatiti. Da li mi to slijedili ili ne slijedili? Ima znači dosta sunneta koje mi ne možemo sprovesti. Ali moramo i priznati da su oni takvi. Jer kogod smatra da islamska država ne može uspjeti danas, on treba da ponovo ide na tehnički sa svojim, vjerovanjem. Kogod ne može, kogod smatra da je nešto od islama prevaziđeno, da li to bijela kapa, da li to vrada, da li to mahrama, da li to zar, da li to ovaj bilo koji znači adab ili, ili sunnet od poslanika ali salatu wasalam, to je zabuda. To je znači ugonjenje poslanika ali salatu wasalam u laž. Jer ono što je poslanik, draga braćo, dostavio nama, to je samo hajr. Znači, nema ni jednog sunneta koji nije dobar za čovjeka. Kojega god uzmete. A nema ni jedne novotarije da prija čovjeku. I zato poslanik je salatu osnam, kaže kullu bid'atim dalale. Rekao je svaka novotarija je zabuda. O kullu dalaletim finnar. A svaka zabuda vodi u vatru. Šta razumijemo ovdje? A svaki sunnet je hajr i svaki sunnet vodi ka džennetu. Znači svaki sunnet te približava Allahu te bareke o ta'ala, to jeste približava te džennetu. Jer poslanik ali sallatu wasalam šta je kazao? Kullu ummetin jedhulu džennete illa men eba. Sad će moj ummet u džennet osim ko odbije. Znači ima ljudi koji odbijaju stvaru neće u džennet. Pa ashabi se čude i kažu Ome je eba ja Rasulallah. Ima neko da to odbija da ne bi u džennet jer oni misle da to stvarno ljudi dođu i kažu mi nećemo u džennet. Ne, ne, ne, ne. Nego oni svojim dijelima ili svojim jezicima nijeću nešto od islama. Pa kaže men a'tani dahala džennet. Ko bi se bude pokorio, to jeste ko bude slijedio moj sunnet, uče u džennet. Omen asani fakat eba. Ako mi se bude suprostavio, uče, znači odbio je da uđe u džennet. I zbog toga čovjek mora da zna da nama je potpuna, apsolutna, znači pokovornost obavezna prema poslaniku, ali I zato je Allah Đelešanu postavio braćo nekoliko pravdi na svijetu. Ili nekoliko sunneta koji se ne mijenjaju. Znači, neće ući u džennet ko bude mušrik. Neće ući u džennet ko bude slijedio nekog drugog neoposlanika, ali salatu wasalam. Neće ući u džennet sin koji ne bude pokoran svome ocu. Neće ući u žena u džennet koja ne bude pokorna svome mužu. I tu Allah ara gleda. To je znači, to su hakovi na dunjalku. I neće Allah šanu oprosti čovjeku grijeha ako je bejne abdein, ako je među robojima. Ti ogovorio nekog brata, Allah ti može oprostiti sve šta hoćeš, ali neće, to je njegovo pravo koji je on sebi dao da neće ti on oprostiti, dok ti taj brat ne oprosti. I zato se kaže u Hadisu da ponedjeljkom i četvrtkom se dižu djela Allahu Barake wa i primaju se, samo se odbijaju onima koji se nisu pomirili. Dvojica ljudi, zato je dozvoljeno 72 sata, malo digant nos jedan od drugog, pa ne moraš 72 sata, ne moraš mi merhaba vikati. A nakon 72 sata bolji je kod Allaha onaj ko prvi potegne selam, ko prvi nazove telefonom, ko se prvi znači ponudi da ponovo krenemo. Jer nekad mi tražimo neku idealnost, pa kažemo ne smijemo se nikada na naljutiti. Mi imamo, znači čovjek je stvoren u tim nekakvim jel, fazama, nekad je radostan, nekad je žalostan, nekad je bolestan, nekad je ljut Znači to je prirodno čovjeka, jel tako? I čovjek je nekad ljut i samo fali da mu još ti kažeš jednu i onda on rafalno. E, ako on izleti u njemu, njemu rafal, znači nije uspio da se stegne pojedinačno nešto kaže, onda ga pusti, da vidiš njegovo vjerovanje. On ima 72 sada da se malo otpuše, da se malo ohladi, ako bude vjernik, on će znati da taj hadis ima i on će znati da se djela dižu i on će tebe nazad reći, halali, šta ćeš, malo me šetan zaveo, ja ti halalim, ne ti meni halali, hajmo ponovo zajedno. I zato ja primijetim ovdje na zapadu kod neke braće. Isključivost. Sjednu muslimana se nešto dogovori, a nose neke aferine svoje mržnju neku od 20 godina unazad. I od jednog jedan drugom kažu, neću ti nikad halal, ni na sudnjem danu. Ko da se on tamo čeka ga večera i ručak, pa će on reći, e nešte sad ti To nigdje nema u čitavima. to samo ima kod žahila da ljudi budu tako isključivi. Ili da insan odjedno zbog problema s jednim muslimanom ne dođe u džamiju. Ja to ne mogu shvatiti. Primjer, rad naš brat sad, ali on neće. Ali, na primjer, kad se ne ljutio što je ovaj brat otvorio prozor, kaže, e, ja više neću u tu džamiju. Znači, nije problem ovdje što je otvorio prozor. Možda je on napravio grešku, možda nije. O tome se mora polemicati. Ali je prava greška kod tebe što si ti ostavio džemat. Zbog jednog pojedinca. Pa ti se trebaš tuž da te ne odatle. Ne možete te niko istirati. To je vakuf, nije tvoja babovina i moja. Ja. Što znači čovjek mora znači da prihvati potpunu vjeru, to jeste da ne zanijeće ništa sa čime je došao Allahov poslanik, ali i salatu wasalam. Ovdje ćemo stati, molim Allaha Đelšanu da ne dovedemo u pitanje naše vjerovanje, da vodimo računa da ne bi nečim, znači, ugrozili naš iman i s tim izašli, znači, iz okvira imana.